gure historian atzera begirakoa eginez ere, Josierra Garmendia Iriondo. E, bere birratxonaren historia argitu nahi izan du oiergil artista irundarrak eta horretarako ikusentzunezko lan baten proiektuan murgildu da. Mila behatzireunda, hogeita garren urteko gerla zibilan gertabutakoak aztertu, eta argitu nahi izan ditu, beste milaka historio anonimoen artean, bere birratxonarena maigainera ekarriz. Salaketa faltsu baten ondotik, fusilatu egin zutelarik, joan den abenduan ustez lurperatu zuten lekuan egindako induzketetatik abiatzen da historioa. Le denunció el íntimo amigo. Aquellos denunciaron diciendo que había prestado voluntarios los camiones al Frente Popular. Y los camiones no fueron al Frente Popular y metieron denuncia. Pero la denuncia falsa, entonces metían a todos. Dios, que sabe. Le metieron 30 años un día, pena de muerte. ¡Hala! Oyer Gilek egindako lana, Barcelonako Bank Festivalaren behatzigaran ekitaldian parte hartuko du lan horrekin, parte hartzen ari da dagoeneko, bozka epea zabali baita, internet bidez, beraz, bidezotar orok aukera du. Haren aldeko bozka emateko, internet bidez, bank berekin, bank gidoitxoa, festivaluberekin.com, bank gidoitxoafestival.com webunean. Aitor Errazkin lankideak, xetasunak bildu bitu, el Gilen eskutik. Estaban de hambre, los tenían de hambre. Les abrieron las puertas diciendo, sois libres. Y por detrás, por detrás el tiro. lehenik eta behin garrantzitsua da pixka bat e, azaltzea e, Jose Bermendi nada nire la historia, gauza da e, ondarrutarra izatez, e, gerra hozean bere lagun honenak e, faltsuki salgatu zuen eta e, oita mar urte eta egun bateko kartelatze horra ez harri eta gero, ba, bueno, e, egiotza zigorra zuten eta bidal esan kristo fortera irunen eta bat izuzte bertan iesaldi faltsu ba, esan zioten e, atarrabiako kartela eramango zutela, baina bidean e, reketeek ba, fusilatu zuten e, gauza da, fusilatu baino lehen e, konfesatzeko aukera ematen ziotela, apaiz batekin, eta apaiza hori izan zen gero gure familiari, ba, bueno, gure berretonan, gorpuan nun, bote zegoen ero, eh, esan zigun pertsona ez. Gauza da, e, bertara jun, ginenen, ba, bueno, ba, bueno, amona eta bregarean juntzirenean, e, zutela gorpu eta gaur arte horrela jarritzen dugula. E, joan den abenduan, 2000 abenduan, e, Nafarroako gobernu aldaketarekin, ba, bueno, e, diru bat eman zuten ba, gorpuen bilaketan jarraitzeko, eta berez junginen gure datuek korrelazio e, zentoki horretara, gorpua bertan hotez egon begiratzeko, baina horko, ba, bueno, eskabazio eta gero, ba, hainbat gorpu aurkitu ziren, baina gure berreitonarena, ba, ba ez, eta proiektuak hori kontatzen du. Alde batetik agertzen da, eskabazio hoien irudiak agertzen dira, eta bestetik ba neramona agertzen da nola kontatzen duen bere aitaren historia eta nola pues oraindik ezakiz hainbat 70 bat urte pasata gero nola jarretu duen ba, bere bere aitaren gorputza ba enterratu ezin.